إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور Şüphesiz Allah iman edenleri müdafaa eder. Muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم لقدير Kendilerine savaş açılan Müslümanlara gerçekten zulme uğramaları sebebiyle savaşmaları için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette hakkıyla gücü yetendir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah'ın ismi çokça zikredilen mescitler elbette yıkılıp giderdi. Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavi, çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور onlar ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde gaflete dalmazlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler.'' Bütün işlerin sonu ise Allah'a aittir. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Muhammed, seni yalanlıyorlarsa artık bil ki onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad ve Semud'un kavimleri, Musa da yalanlandı. Fakat o kafirlere mühlet verdi. Sonra onları azabımla yakaladım. Artık bak benim onları inkarım, onları helak etmişizdir. Şimdi o duvarları çatıları üzerine çökmüş, harap olmuş bir haldedir. Kullanılmaz hale gelmiş nice kuyular ve bomboş kalmış nice yüksek saraylar hep sahipsiz kaldılar. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun ya'kilune biha ev azanun yesma'une biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور İnkar edenler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendileri için onlarla akıl erdirecekleri kalpler ve onlarla işitecekleri kulaklar olsun. Ama şu gerçek ki gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler, basiretler kör olur. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون Ey Resulüm! Senden azabı acele istiyorlar. Halbuki Allah vaadinden asla dönmez. Şüphesiz ki Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير Hem o halkı zalim olan nice şehirler vardır ki onlara mühlet verdin. Sonra onları azabımla yakaladım. Dönüş ise ancak banadır. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين De ki, ey insanlar, ben sizin için ancak Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم İman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم Ayetlerimizi iptal hususunda güya bizi aciz bırakacak kimseler olarak bizimle yarışırcasına koşuşanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler.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 Allah şeytanın attığını derhal giderir de peygamberine onu bildirir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Çünkü Allah alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد Şeytana ise böyle müsaade eder ki şeytanın atmakta olduğu şeyi kalplerinde bir hastalık bulunanlara, münafıklara ve kalpleri katılaşmış olanlara, müşriklere bir imtihan kılsın. Şüphesiz ki zalimler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedir. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar gerçekten onun bu Kur'an'ın Rabbinden gelen hak olduğunu bilsin de ona iman etsinler. Derken kalpleri ona gönülden bağlansın. Şüphesiz ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola elbette hidayet edendir. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم İnkar edenler ise kendilerine kıyamet ansızın gelinceye veya kendisine hayırsız bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an'dan yana bir şüphe içinde bulunur dururlar. El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum fellezine amenu ve amilus salihati fi cennetin naim. O gün mülk ve bütün tasarruf Allah'ındır. Kullarının aralarında o hüküm verir. Artık iman edip salih ameller işleyenler naim cennetlerindedirler. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenler veya ölenler ise mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır. La yudkhilennahum mudkhalan yardawna ve innallaha lealimun halim. Hiç şüphesiz onları hoşnut olacakları girilecek bir yere cennete koyacaktır. Muhakkak ki Allah elbette alim, her şeyi bilendir. Halim, azapta acele etmeyendir.''